O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني o'z muqaddas zotiga shirk keltirganni kechirmaydigan va shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan kishilar uchun kechirguvchi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. va o'zlariga Robbilari tarafidan nozil qilingan muqaddas kalomda Ibrohim alayhi salatu vasallamga ittibo qilib, barcha olamlarning Robbisini yakkalab, jamiki elchilar da'vatiga iqtido qilib, shirk va mushriklardan bezor bo'lishga ma'mur etilgan muvahhidlar peshvosi nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining qadrli tinglovchilari. Sayyidul ayyom juma kuni barchalaringizga muborak bo'lsin. Dasturimizga xush kelibsiz. O'z bandalariga ularning bo'yin tomiridan da yaqinroq bo'lgan ulug' Alloh mu'min musulmon jamoatlarining o'z parvardigorlari yo'lidagi jihodlari va muqaddas dinlarining himoyasi muqobilida o'zlariga yetgan turfa xil sinovlar qarshisida zaiflik, sustkashlik qilmaslariga xitob qilib, ularga tasalli beradi. Astaizu billah وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين qanchadan qancha payg'ambarlar o'tganki Ular bilan birgalikda ko'pdan ko'p xudojo'ylar kofirlarga qarshi jang qilganlar hamda Alloh yo'lida o'zlariga yetgan mashaqqatlar sababli sustkashlik, zaiflik qilmaganlar va kofirlarga bo'yin egmaganlar. Alloh mana shunday sabr qilguvchilarni sevadi. Ularning aytgan gaplari faqat shundan iborat edi. Parvardigoro, o'zing bizning gunohlarimizni va ishlarimizda haddan oshib qilgan xatolarimizni mag'firat ayla. Jang maydonida qadamlarimizni sobit qil va bu kofir qavm ustiga o'zing bizni g'olib qil. Bas Alloh ularga ham bu dunyo savobini, g'alaba va mol davlatni va ham oxiratdagi go'zal ajrni, jannatni ato qildi. Alloh chiroyli amal qiluvchilarni sevadi. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر sahobalar hayotidan payg'ambar alayhissalom masjidga kirganlarida Sumomaga ko'zi tushib, sahobalardan so'radilar. Bu odamning kimligini bilasizlarmi? Yo'q, deyshdi ashoblar. Rasmiy bayonot. Robbilari Allohning Qur'onini o'qinglar desak, ular bu muqaddas kitobullohni yondiradilar, tepib soladilar. Hayotingdan foydalan. Payg'ambarlikni da'vo qilgan kishini oldiga boraman. agar kazzob bo'lsa menga zarar qiladi. Agar sodiq bo'lsa, buni sadoqatini albatta beradi. Muhojirlarimiz oqimidan kufr yurtlardan hijrat qilib chiqib ketamiz birodarlar. aka. Hijrat qilaylik. Bu birodarlar nimaga qo'sh qo'shishmadi-da birinchi subhanalloh ishonishmadim Alloh taolam. Ahdiga vafo qilganlar ruknida har birimiz fidoi bo'lib inshaalloh shahidlarimiz jannatda birga bo'lsa inshaalloh payg'ambarimiz alayhissalom bilan solihlarimiz bilan salaflarimiz bilan ingliz tilida dunyoni titratgan da'vatchi So the ones who are fi sabilillah today May Allah azza wa jalla reward them and help them because the days are now Bugun holatlar juda o'zgacha Alloh yo'lida yurganlarni uning o'zi mukofotlasin. Xushnut qilgan xushxabar. Ba'zi musulmonlar agar namoyish o'tkazib, g'azablarini ko'rsatayotgan bo'lsalar va ba'zilar faqat quruq gaplari bilan kifoya qilayotgan bo'lsalar, shuningdek jahon va mintaqa xabarlari. Sumoma ibn Usol. U Quraysh qabilasini iqtisodiy qamal qilgan edi. hijratning 6 yilida rasululloh sallallohu alayhi va sallam allohning diniga da'vat qilish doirasini kengaytirishni istab arab va ajam podshohlariga 8 ta maktub yozdilar va ularni islomga chaqirib choparlar yubordilar maktub yo'llaganlardan biri sumoma ibn usol Hanafi edi sumoma jahiliyat davrida butun arab sahrosida taniqli shaxs edi banu hanifa qavmining e'tiborli sayyidlaridan yamoma diyorining rahbarlaridan biri bo'lib aytgani aytgan degani degan edi summoma payg'ambar alayhissalomning da'vat maktubini mensimasdan ensasi qotib qabul qildi kibru havosi jo'sh urib haqiqat va ezgulik da'vatini eshitishdan quloqlarini kar qilib qo'ydi so'ng shayton yo'liga kirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldirish va shu bilan u zotning da'vatiga uzil kesil chek qo'yishni xayol qildi sumoma rasululloh sollallohu alayhi vasallamni g'aflatda qoldirib o'zining yovuz niyatini ro'yobga chiqarish uchun fursat boylay boshladi agar amakilaridan biri uni hovridan tushirib shum niyatidan qaytarmaganida razilona jinoyatga qo'l urishi hech gap emas edi Shunday qilib, Alloh taolo o'z rasulini yana bir yomonlikdan asradi. Biroq Sumoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ldirish fikridan qaytgan bo'lsa ham, alamini sahobalardan olishga qasd qildi. Hatto ulardan bir nechtasini tutib, turli azob uqubatga solib o'ldirdi. Shunda payg'ambar alayhi salom Sumomaning qonini halol, ya'ni o'ldirsa bo'ladi deb e'lon qildilar. bu voqeadan ko'p o'tmay sumoma ibn usol umra ibodatini ado etish kabani tavof qilib sanamlari uchun qurbonliklar qilish niyatida makkaga ravona bo'ldi madinaga yaqinroq joyga yetganda yetti uxlab tushiga kirmagan hodisa ro'y berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo sergak turish va dushman hujumidan g'aflatda qolmaslik uchun madina tashqarisiga poyloqchi guruhlar qo'yardilar O'shandoq guruhlarning biri Sumomani tanimasdan asir olib Madinaga keltirishdi va to Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib, uning masalasida hukm chiqargunlaricha masjid ustuniga bog'lab qo'yishdi. Payg'ambar alayhi salom masjidga kirganlarida Sumomaga ko'zi tushib, sahobalardan so'radilar. Bu odamning kimligini bilasizlarmi? Yo'q, deyshti ashablar. Bu Sumoma ibn Usol Hanafidir. unga yaxshi munosabatda bo'linglar deb tayinladilar rasululloh so'ng uylariga borib ayollariga qandoq taomingiz bo'lsa yig'ib sumoma ibn usolga yuboring dedilar undan tashqari har kuni tongda va kechki payt tuyalarini sog'ib sutini asirga jo'natib turishni buyurdilar buning hammasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam u bilan uchrashib suhbatlashgunlaricha bo'lib o'tgan gaplar edi bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sumomani asta sekinlik bilan islomga da'vat qilish niyatida so'radilar qalbingda qanday fikrlar bor ey sumoma sumoma javob berdi qalbimda faqat yaxshilik bor ey muhammad agar o'ldirsangiz haqqingiz bor kishini o'ldirasiz yaxshilik qilsangiz uning qadriga yetuvchi insonga yaxshilik qilasiz mabodo mol dunyo istasangiz so'rang og'zingizdan chiqqanini beraman rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir necha kun uni o'z holiga tashlab qo'ydilar sumomaga obi taom keltirib turlar, unga har kuni ikki mahal tuyaning suti berilardi bir kuni rasululloh tag'in so'radilar qalbingda qanday fikrlar bor ey sumoma u dedi avval nima degan bo'lsam shu boshqa gapim yo'q yaxshilik qilsangiz shukur qiluvchi odamga yaxshilik qilasiz Qatil etsangiz qotilni o'ldirgan bo'lasiz agar mol dunyo istasanglar aytganlaringni beraman rasululloh sallallohu alayhi va sallam indamasdan ketdilar ertasi kuni kelib yana bir marta o'sha savolini takrorladilar ilgari aytgan gapim gap dedi sumoma yaxshilik qilsangiz uning qadriga yetuvchi odamga yaxshilik qilasiz qatl qilsangiz xuningiz bor kishini qatl qilasiz mol davlat xohlasangiz so'rang albatta beraman rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblarga yuzlanib sumomani qo'yib yuboring dedilar ashoblar asirning qo'lini yechib qo'yib yuborishdi sumoma masjidu nabaviydan chiqib ketdi madinaning atrofidagi keyinchalik ko'pchilik sahobalarining qabristoniga aylangan xurmozorga yetib kelib tuyasini cho'ktirdi o'sha yerdagi buloq suvida mukammal g'usl qilib masjidga qaytdi masjidga kirar kirmas musulmonlar jamoatiga qarata ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh deb iymonini izhor qildi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va yuzlanib, yo Muhammad, Xudo haqqi, menga butun dunyoda sizning yuzingizdan ko'ra jirkanchroq yuz yo'q edi. Endi u men uchun eng sevimli yuzga aylandi." dedi. xudo haqqi men uchun sizning diningizdan jirkanchiroq din yo'q edi endi u mening eng sevimli dinimga aylandi xudo haqqi men uchun eng jirkan shahar sizning shahringiz edi endi u mening eng suyukli shahrimdir so'ngra sumoma xavotir ichra so'radi ashoblaringizdan bir nechtasini qatl qilgan edim buning uchun menga qanday jazo belgilaysiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga malomat yo'qdir ey sumoma zero islom o'zidan oldingi gunohlarni yuvib yuboradi dedilar va alloh taolo unga islomga kirishi bilan nomay a'moliga bitgan ulkan savoblarining bashoratini aytdilar sumomaning chehrasi yorishib ketdi xudo haqqi ashoblaringizdan qanchasini qatl qilgan bo'lsam mushriklardan bir necha barobar ko'prog'ining boshiga qiron solaman jonim kuch quvvatim olim sizning hamda diningiz xizmatidadir dedi so'ng so'radi yo rasululloh yigitlaringiz meni umra niyatida ketayotganimda ushlab olishgan edi endi nima qilsam ekan umrangni ado qil lekin alloh va rasul shariatiga muvofiq holda javob berdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam va uni ibodat tartibi bilan tanishtirdilar Sumoma niyatini amalga oshirish uchun yo'lga ravona bo'ldi. Makkaning qoq o'rtasiga yetganida yig'on ovozini baralla qo'ydi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Shu bilan Sumoma yer yuzida Makkaga eng birinchi talbiya aytib kirgan odam bo'lib qoldi. talbiya ovozini eshitgan qurayshliklar ilon chaqqandek dahshat aralash g'azab bilan sapchib o'rinlaridan turib ketishdi qilichlarini yalang'ochlab arining uyasini qo'zg'ashga jur'at etgan kishining tanobini tortib qo'yish uchun ovoz chiqayotgan tarafga qarab chopishdi qavm do'rillab talbiya aytayotgan ularga ulug'vorlik nazari bilan boqib turgan sumomaga duch keldi shunda quraysh o'spirinlaridan biri kamonidan unga qarata o'q uzmoqchi bo'ldi yonidagilar esa shosha pisha uning qo'lidan tutishdi shuring qursin bilasanmi bu kim bu sumoma ibn usol yamomaning podshohi-ku xudo haqqi agar unga ziyon yetkazsang qavmi bizga jo'natayotgan don dunni to'xtatib ochlikdan hammamizni qirib yuboradi qurayshliklar qilichlarini qinlariga joylab sumomaga malomat yog'dira boshlashdi senga nima bo'ldi ey sumoma sobiy bo'ldingmi diningdan yuz o'girdingmi ota bobolaringdan kelgan asl diningni tark etdingmi sobiy bo'lganim yo'q balki dunyodagi eng yaxshi din muhammad diniga kirdim javob berdi sumoma so'ng qo'shib qo'ydi kabaning parvardigoriga qasamki barchangiz bitta qolmay muhammad alayhissalomga ergashmas ekansiz yamomaga qaytib borganimdan keyin g'alla tugul bir dona boshoq ham yubortirmay qo'yaman sumoma ibn usol butun quraysh qabilasining ko'z o'ngida rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurganlaridek umra ibodatini bajardi but sanamlarga emas alloh subhanahu va taologa qurbonlik jonlig'ini so'ydi yurtiga qaytgach qurayshliklarga yuborilayotgan don dunni to'xtatishga farmon berdi qavmi bo'ysunib makka ahliga g'alla jo'natishga chek qo'ydi sumoma quraysh qabilasiga e'lon qilgan iqtisodiy urushning natijalari shiddatli tus oldi narxlar osmonga ko'tarilib ketdi qahatchilik keng yoyilib butun qabilani qayg'u bosdi odamlar ochlikdan qirilib ketmasaydik deb tahlikada qoldilar shunda ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maktub bitishdi biz seni qarindosh urug'larga mehr muruvvat ko'rgazguvchi boshqalarini ham bunga undovchi inson sifatida bilamiz lekin oxirgi baytda sen qavm qarindoshlik rishtalarini uzding otalarimizni qilich bilan qirding farzandlarimizni ochlik bilan o'ldirayozding mana sumoma ibn usol bizga yuborib turgan dondunni to'xtatib qattiq talofat yetkazdi unga xat yozib bizning ehtiyojimizga yarasha g'alla jo'natishni buyursang bo'larmidi rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurayshliklarga yana dondun yuborishni buyurib sumomaga maktub yo'lladilar sumoma ibn usol butun umri davomida diniga vafodor payg'ambarga bergan ahdiga sodiq qoldi rasululloh sallallohu alayhi va sallam robbisining huzuriga rihlat qilgach ko'pchilik arablar Allohning dinidan gurros-gurros chiqa boshlashdi. Musaylima kazzob Banu Hanifa qabilasini o'ziga iymon keltirishga da'vat qilganida Sumoma uning ro'parasiga turib olib, qavmiga nasihat qildi. Ey Banu Hanifa, ikki payg'ambar bir vaqtda jamlanmas. Muhammad alayhi salomdan so'ng umuman payg'ambar kelmas va hech qanday nabiy u zotning risolatiga sherik bo'la olmas. So'ng tilovat qildi. Hamim Ushbu Qur'on qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qilguvchi, tavba tazarruni qabul qilguvchi, azobi qattiq va inom ehsoni egasi bo'lmoq Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Faqat uning o'ziga qaytarilur. Alloh taoloning kalomi qayerda-yu, Musaylimaning ey baqa vaqillasang vaqillayver, na suvdan birovni to'sasan, na uni loyqalatasan degan so'zi qayerda? So'ng islomda qavmdoshlar bilan ajralib chiqib, Allohning yo'lida robbisining kalimasi yer yuzida eng oliy bo'lishi uchun murtadlarga qarshi jihod qilishga kirishdi alloh taolo sumoma ibn usolni islom va musulmonlar nomidan mukofotlasin va taqvodor bandalarga va'da qilingan jannat bilan e'zozlasin navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar dushmanlari qilayotgan makrlardan xabardor bo'lmoqliklari kerak shuning uchun Ahmad ibn Hanbal aytar ekanlarki masjidlardan qissaboz hikoyaboz kishilarni uzoqlashtiringlar der ekanlar Masjid Alloh Rasulining so'zi, minbar Alloh Rasulining so'zi bayon qilinadigan o'rindir. Bu yerda har xil bir qissalar aytilishligidan bizni hamman qilib turgan narsa shudur. Ba'zi bir umumiy xalqlar sodda kalimalar bilan ifodalangan har xil bir hikoyalarni tushunishlikka oson bo'lganligi uchun shunday bir sodda afsonaga o'xshagan narsalarni eshitishlikni xohlashadi. kitobi sunnat hukmlarini eshitishlik ularga ba'zi vaqtlarda bir tushunishlikka qiyin bo'lganligidan shunday afsona aytib beruvchi kishilarni bu yerda afzal ko'rib mana bu so'zlar tushunarliroq deyishadi shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar shuning uchun hayotda qancha qolsak birodarlar qo'rqishimiz kerak shuning uchun aytamizki shahidlarimiz biz afzallarimiz baxtli kishilar ular mana bu fitna mana bu imtihon hayotidan nima qutulgan birodarlarimiz shuning uchun eng birinchi mana eslatma birodarlar avvalambor o'zimni nafsimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishga buyuraman. Allohdan qo'rqaylik. Alloh taolam marhamat qildi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. Iymon keltirgan mu'minlar Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Tilli uchida emas. Faqat zohirda emas. Amalingizni ma'lum birda taqvo qilib emas, doim oshkor, maxfi hamma holatda ibodat vaqtida, xizmat vaqtida Allohdan taqvo qiling. Haqiqiy bo'lsin. Va vafot topayotgan vaqtingizda faqat musulmon bo'lib vafot topinglar. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli havoi xohishiga komil bo'ysunish uni iloh deb bilishdir havoi xohishiga bo'ysungan uning rag'batlariga to'la ergashgan kimsa o'z havosiga qul hisoblanadi aslida havoi nafs shahvatlar to insonga butunlay hokim bo'lib qolgunga qadar tinchishmaydi nafsiga qul bo'lgan bandalar hatto aqllari, qarashlari, ilmi ma'rifati noto'g'ri deb bilgan narsalarda ham ko'r-korona havoi nafslarga bo'ysunadilar. 3-daraja Katta gunohlar Mazkur 2 darajadan so'ng shayton insonni katta gunohlarga vasvasa qiladi. Ayniqsa, agar bu unga boshqalar ergashadigan olim kishi bo'lsa, bu bilan shayton odamlarni olim kishidan uzoqlashtirishni istaydi. So'ng esa uning xatolarini odamlar orasida yoyib, yangi ergashuvchilarni topadi. qarab tursam bir 300 metr bittasi 250 metr keladi bittasi yuradi ikkitasi o'tiradi ikkitasi yursa ikkitasi o'tiradi shunday pozitsiya bilan kelsin. keyin eng oldinda kelayotgan mo'jalla turdimda ko'tarilganda urdim aylanib tushdi Bu da kirib ketdi ikkitasi turib qochdi یعنی که تاسو تور کوشتر رسم مجراتونه او تورګه سو تمام د رسم مجرات ته nişanga var müşerikil sotaman. Arka karab ketiyapti dolar. Kimi tasını attım yan baştan tirdi. Ayağını uçlab dumanab tushdi. Yo zaxir bo'ldi, yo turmadi boshqa. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Mana hukumatlar shunaqa bo'lar ekan. Birinchi keladiganlar qattiq qo'l bo'lar ekan, undan keyin ularga yaqinroq bo'lar ekan, bundan keyin keladiganlar ancha sust va ancha yengil hayotiga o'rganib, maishatga berilib ketar ekan. Alloh taolo oqibatimizni go'zal qilsin. Bu yerda ustoz Abu Musab Suriy aytayaptiki, ba'zi hukumatlar asrlab yurgan lekin oxir benomu nishon bo'lib ketgan. Mana shu Amerika hukumatining butun umri hozirgacha 2 asr bo'ldi. Bu ham inshaalloh tugab umuman benomu nishon bo'lib ketadi inshaalloh. Shunga iymon keltirganmiz va Alloh taolaning nusratiga ishonganmiz deyapti ustoz. Bundan oldin kelganlar ham rasa tog'utlik qilgan, sarkashlik qilgan, tug'yon qilgan, lekin ular ham tugab zavolga uchrashdi. Inshaalloh Amerika ham qancha o'zini kuchini va tug'yonini, sarkashligini ko'rsatsa lekin bir kun tugab qoladi seshanba g'amgin bo'lmang susaymangizlar oliydirmi mening vazifasi azimatni qo'ldan bermangizlar 99-melodiy yillarda bo'lib o'tgan mahkamalardan bir sifati bilan ajralib turardi. Chunki bu mahkamaga qadar mahkum etilgan donishmand ulamolarimiz va musulmon mujohid yoshlar ochiq bo'xton bilan, ya'ni narkotik moddalar saqlagan yoki tijorati bilan shug'ullangan deya ularning sha'nida bo'lmagan sifatlar bilan jazolangandilar. Ushbu oxirgi mahkamada esa musulmon birodarlarimiz ochiqdan ochiq iymon e'tiqodlari uchun intiqom olindilar. Ularga qo'yilgan islom davlatini qurishga urinish, tog'ut hokimiyatining boshlig'ini o'ldirish va bu hokimiyatni yiqitishga uringan degan ayblovlar har bir haqiqiy musulmon kishining e'tiqodi hisoblanadi. chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis mutlaq inson zoti hammasi husronda zarardir deb Alloh taolo qasamiyat qiladi magar to'rtta sifatni o'z ichiga olganlar zararda emas ular Allohni roziligiga kifoya qiladi birinchi sifat amanu iymon keltirgan va amil solihat ikkinchisi salohiyatli amal qilgan. Uchinchi sifat va tavaso bil haqq haqqa vasiyat qilgan, to'rtinchisi va tavaso bis sabr sabrga vasiyat qilgan. Mana bu to'rtta sifatni o'ziga mujassam qilgan insongina zarardan chiqadi deb Alloh taolay aytadi. Alhamdulillah biz bu sifatlarni qisman egallaganmiz. Ya'ni boshqa insonlardan ko'ra biz muhojirlar, xosatan umumiy insonlar ichidan Alloh taolay bizni olib chiqdi. bu tarafdan men alhamdulillah Alloh taoladan umidvormiz. Chunki biz asli xusronda, zararda bo'lgan insonlarni ichidan olib chiqdi bizni Alloh taolo. Alhamdulillah deymiz, lekin bu ne'mat zararimizga ham bo'lib qolishligi mumkin. payshanba Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli Jurnalni nomni son qilingan ko'p sonli anas roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar hech biringiz toki men unga o'zidan, bolasidan, ahli oilasidan va butun insoniyatdan suyukliroq bo'lmaguningizga qadar komil mu'min bo'la olmaysiz. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muhabbati mu'min uchun hammaning muhabbatidan muqaddam turishi zarur. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish uchun avvalo u Allohu taolaga muhabbatli bo'lish zarur. Haq aslida pok va tiniq bo'ladi. Agar uni o'zgartirmasdan, bulg'amasdan va qora chaplamasdan tiniqligicha qoldirilsa, qalblar unga moyil bo'lib qabul qiladi. Ko'zlar uni ko'radi. Dillar unga intiladi. Shuning uchun ham shayton o'zining eng birinchi navbatda haq tasavvurini buzish, uni yoqimsiz va jirkanch nomlar bilan atashga tirishadi. mana shuncha pul ishtima emas ekan agar shu pulni bersang berding mana 3 kun muhlat ana bo'lmasa shu do'koningda 3 kunga bekitib qo'yib bo'ldi ichidagi narsalarni shariy qonun qoidada sotib shuni pulini chiqarib beramiz tamom yana ishlatib ketaverasiz osmondan kelaveradi ya o'sha uyingga bor dedim shu moling bo'lsa shuni sotamiz shu pulni chiqarib beramiz shariy qonun nima qonun bersa shuni qilamiz deb mahkama shu muftilar qonun chiqarganimiz. Ha bo'ldi bu 3 oylik oylik ijtimoiy emas, 3 kundan keyin chiqib berdi, o'sha kuni darrov chiqarib beradi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل الروح ما كانوا شحاحا Jumadan jumagacha kofirlarning qilmishlaridan dunyo yana bir bor silkindi. Osmonlar ham larzaga keldi. Bu makru firiblar kimga ta'sir qildi, kimga qilmadi ham. Keling, O'zbekiston Islomiy harakatining shu haqdagi rasmiy bildirishini tinglaylik. So'zni rasmiy notig'imiz Mujohid Yahyo Hikmatiga beramiz. Marhamat Yahyo aka. Bismillahirrohmanirrohim. O'zbekiston Islomiy harakatining bayonoti va islom ummatiga murojaati. Alhamdulillahi vahda as-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Ammo ba'd. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Ey Muhammad alayhissalom sizdan avval o'tgan payg'ambarlarning ustidan ham masxara qilib kulingan so'ng masxara qilgan kimsalarni o'sha masxara kulgilari o'rab domiga tortib ketgan halok qilgan. An'om surasi 10-oyat. أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك أهل إسلام برادر لر برنيشة كون مقدم جهان كفرنين eng katta qo'rg'oni Amerika Qo'shma Shtatlarida Allohning va jamiki payg'ambarlarning dushmanlari muqaddas islom dinimizga qarshi yana bir qabih jinoyatlarini sodir ettilar. Ular bu pok dinni keltirgan adashib uloqib ketgan bashariyatni jaholat botqog'idan rushd hidoyat sari yetaklagan odamlarning abadul abad jahannam badbaxtligiga duchor bo'lmay bitmas tuganmas jannatlar baxtu saodatiga erishishlarga haris bo'lgan odam atodan to qiyomatga qadar keladigan insonlarning eng yaxshisi payg'ambarlarning afzali sarvari koinot Allohning habibi ota-onamiz u zotga fido bo'lsin. Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tahqirlagan filmni tomoshaga qo'ydilar. Bu bilan asrimiz kofirlari kurramizning 2 milliardga yaqin aholisi biz musulmonlarni bir pulga ilmasliklarini yana bir karra baralla namoyish qildilar. Ko'rib turibmizki, o'z yaratgan egasini tanimay qolgan bu quturgan ko'ppaklarning razolatlarining oxiri ko'rinmayotir. Mana shu bandalar azob uqubatlardan qutulib qolsinlar uchun mehribon Allohning ularga tushirgan kitobini bu vahshiylar yondirmoqdalar, najosatlarga uloqtirmoqdalar, otib, titib tashlamoqdalar. Bashariyat xaloskori Muhammad alayhisalomni har qanaqasiga istaganlaricha haqoratlamoqdalar. Hozirda esa bu qabohatlarni qilarga hatto kofirlarning kofiri ayol qizlari ham jur'at paydo etganlar. Mana endi u ulug' zotning muborak xotiralarini poymol etib, bu najas mushriklar ushbu tuban filmlarini qo'yib o'ynab berdilar. Hoy ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam bu tarsaki yeya berishlarimizning yurak yuragimizga tuprilaverishlarining oxiri bormi o'zi? O'zi nima bo'lgan bizga? Biror o'tgan asrda shunchalar haqoratlangan bo'lganmizmi? Bu palidlarga musht qaytaradigan erkak zoti qolganmi bizda? Bizga o'zimizdan-da suyukliroq bo'lishlari kerak bo'lgan Alloh va Rasuli so'kilib tursa-yu, biz qarab turaversak, o'zi bizning nima musulmonligimiz u, odamiyligimiz u, erkakligimiz qolyapti. Bu xo'rliklarga tokaygacha chidaymiz. Hoy aka-ukalarim, Allah subhanahu va taolo o'z kitobining Ahzob surasidagi 6-oyati karimasida An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim Payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham yaqinroq, haqdorroqdir deya marhamat qilmaganmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz ummatlariga o'zimizdan da haqdorroq bo'lsalar, demak, u zotning obro' izzatlarini, shon sharaflarini, muborak xotiralarini o'zimizning obro' nomusimiz, oila farzandlarimiz va hatto hayotimizdan ham ko'ra ko'proq himoya qilishimiz bizga vojib emasmi? Hoy mu'minlar, asrimiz kofirlarining jirkanch kirdikorlaridan yuraklarimizda to'lib toshib ketgan g'am anduhni ketkazishning biror chorasi bormi?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 Hamda mu'min qavm dillariga shifo orom berib, ko'ngillaridagi g'am anduhni ketkazadi. Tavba surasi 14-oyat va 15 oyatdan Kofirlar bilan jang qilish esa bu jihoddir. Demak, jihod qilsakkina ko'ngillarimizdagi g'am anduh ketarkan va kufforning son sanoqsiz haqoratlaridan yaralaniblar ketgan yuraklarimizga shifo malham bo'larkan. Xo'p, dillarimizga taskin berarkanmiz. Ammo botil ahlining dinimizga tosh otishlarini to'xtatishlari uchun ne qilmog'imiz darkor? Buning uchun ham وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر Sizlarning diningizga tosh otsalar, u holda bu kirdikorlaridan to'xtashlari uchun kufr yetakchilariga qarshi jang qilingiz. Tavba surasi 12-oyatdan. Endi islom ummati jihodga tursa, janglarini qaysi kofirlardan boshlamoqlari kerak? يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من الكفار وليجدوا فيكم غلظة Ey mu'minlar, yon atroflaringizdagi kofirlarga qarshi jang qilinglar va ular sizlardagi kuch-quvvatni ko'rsinlar. Tavba surasi 123-oyatdan. Modomiki hozirda islom ummatining hammasining ustida kufr hukumatlari turgan ekan, demak musulmonlar jihodlarini shu o'z mamlakatlarining kufr hukumatlariga yoki qo'llari yetgan kufr kuchlariga qarshi boshlay berishlari kerak ekan. Ana shunda biz ummati Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizni himoya qilgan u zotning barhaq intiqomini bu zolimlardan olgan bo'lamiz inshaallohul aziz. Shu kunlarda islom olamida, ayniqsa arab diyorlarida musulmonlar bu shaytoniy filmga qarshi e'tiroz namoyishlarini qilayotganlari yetarli emasdir. Hechdan ko'ra shu ham yaxshi albatta. Xususan har juma namozlaridan keyin masjidlardan musulmon xaloyiq shaharlarni to'ldirib, shunday jumalardan birida kufr davlatining mershabxona va askar xonalarini omma bo'lib bosib olib, qurollanib, kufr hukumatlarini ag'darib, o'rniga islom boshqaruv idoralarini o'rnatishlari zarurdir. Aks holda musulmonlarning tinch namoyishlari ummatning dardlariga davo bo'la olmas. Yagona davo bashariyatni halokatdan najotga chiqaruvchi birdan bir yo'l bu islom ummatining muqaddas jihodidir, aziz dindoshlar. Shu bilan biz mu'minlar yer kurramizda 1000 yildan ziyod azizlikda yashaganmiz. Bu milliardlagan kofirlar yer yuziga hozirgi hukmronliklarini biz musulmonlarning qo'limizdan olganlar va bu hukmron bo'lishlari ularning da'vatlari kitobu qalamla ish yuritganlari bilan bo'lmagan, balki tajovuzkorlik, mustamlakachilik urushlari qurol kuchi bilan bo'lgan. Demak, biz islom ummati Allohning yerida faqat biz mu'min qullar haqdor bo'lgan hukmronligimizni bu tish tirnog'igacha qurollanib olgan kuffordan yolg'iz qurol kuchi jihad yo'li bilangina yana qaytarib olishimiz mumkindir xolos. Negaki najot topishlari uchun ularning ham Robbilari Allohning Qur'onini o'qinglar desak, ular bu muqaddas kitobullohni yondiradilar, tepib soladilar. Payg'ambariga ergashing, abadiy saodatga yetishasiz desak, Nabiyulloh sollallohu alayhi va sallamni mana maymunlarga o'xshab olishib, faqat masxara qiladilar. Shuning uchun bu najaslar bilan yolg'iz ushbu muomala qolgandir. Qatilul ladina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir va la yuharrimuna ma harrama Alloh va rasuluhu va la yadinun ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله كه و آخرت کنگه إشان میدیگن الله و اونین پیغمبره حرام دجان نرسنه حرام دی بلمیدیگن حق يعني islom diniga e'tiqod qilmaydigan ahli kitoblardan iborat bo'lgan kimsalarga qarshi to ular xorlangan mag'lub hollarida o'z qo'llari bilan zimmalaridagi jizyani to'lamagunlaricha jang qilingiz. Tavba surasi 29-oyat. Bu ilohiy oyatdagi sharafli holatga yetishimiz uchun kufr millatiga qarshi millati ibrohimiy bo'lib ommatan ko'tarilishimiz dolzarb hayotiy zarurat va qur'oniy talabdir. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة Barcha mushriklar sizlarga qarshi jang qilgani kabi sizlar ham barchangiz ularga qarshi jang qilingiz. Tavba surasi 36-oyatdan. Ummatga qarshi ummat bo'lib urushiladi. Toki shunday qilmas ekanmiz, bu xorligi zillatdan chiqa olmasmiz. Shuning uchun paydo bo'lishidan kasbi faqat jihad bo'lgan bizning O'zbekiston islomiy harakati butun islom ummatini ommaviy olamiy jihad qiyomiga chaqiramiz. Hoy iymon keltirganlar, barchangiz jihodga turing. Qo'lingiz yetgan joyda haqoratlangan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning haqqi hurmatlari uring bu quturgan besharmi behayo hizbu shayotinni. Bu yo'lda mol jonimiz ketsa-da Alloh bilan eng foydali tijoratni qilgan bo'lamiz. Evaziga boshqa hech o'lmas hayotni va tuganmas jannat mol davlatini qo'lga kiritajakmiz. Allohdan ham va'dasiga vafodorroq kim bor? Butun dunyo bizning molimiz bo'lsa va 100 ta jonimiz bo'lganda ham Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning himoyalariga fido qilib yuborsak, kamlik qilur aziz dindoshlar. Shu o'rinda bir necha so'zimizni O'zbekistonlik musulmonlarga qarata aytmoqchimiz. O'tmishi islomga xizmat ila bezangan bu qavmimizga ne bo'ldiki, ustiga chiqib olgan bir yahudvacha surbetlik bilan har qancha kazzoblik, turkilik, zulmlar va bedodliklarni qilaversa-da katta bir millatni xohlaganicha ezaversa-da unga bir dona granatani irg'itadigan boshqa musulmon qavmlardagi singari fidoilar chiqmasa, bizga bo'layotgan zulm va zo'ravonliklarning miqdoriga qaraganda shunga yarasha eng ko'p fidoilar ham bizda bo'lmog'i kerak emasmidi? Toki musulmon o'tgan Imom Buxoriylar vatanini nohaq egallab olgan bu kofirlarning oyoqlarining osti alanga olib ketsa, vatandoshlarimizni ommatan jihodga turishga chaqiramiz. Ana o'shandagina O'zbekiston musulmonlarining va tamomiy xalqining ahvoli yaxshi tomonga o'zgaradi. Zero aniqki إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم to biror qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas. Rad surasi 11-oyatdan. Allohning o'zi xayrli ishlarimizda, ayniqsa o'zining yo'lidagi jihodlarimizda albatta madadgor bo'lur. Kufforning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetkazgan har bir haqoratiga hamda buyuk dinimizning boshqa qaysi tomonlariga bo'lmasin otgan har bir tosh va toshchalariga O'zbekiston islomiy harakatining va boshqa islom ahlining munosib javoblari inshaalloh o'zini uzoq kuttirib qo'ymas biznilloh. Shak shubhasiz Alloh qodir zotdir va biz yolg'iz ungagina tavakkul qildik. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم Allohning payg'ambariga ozor beruvchi kimsalar uchun esa alamli azob bordir. Tavba surasi 61 oyatdan Olg'a, olg'a, olg'a mujohidlar, Qur'ondan chiqqan o'q, orqangga qaytish yo'q, orqangga qaytish yo'q. Olg'a, olg'a, olg'a mujohidlar, Qur'ondan chiqqan o'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli ahli islom birodarlar, O'zbekiston Islomiy harakatining rasmiy notig'i Yahyo Hikmati. 2 Zulqada 1433-hijriy qamari yil mutobiq 18-sentyabr 2012-melodiy yil Xuroson Orqaga qaytish yo'q, orqaga qaytish yo'q. Sizlar qilgan ishlar bu dunyodan qimmat. Sizlar yutgan changlar, orzu qillar ummat. Qalblar shifolansin, ko'rsatinglar himmat. Chekinish o'ylamay, yuring faqat olg'a sizlar qilgan ishlar bu dunyodan qimmat sizlar yutgan changlar orzu qilar ummat qalblar shifolasin ko'rsatinglar himmat chekinish o'ylamay yuring faqat olg'a yuring faqat olg'a olg'a olg'a olg'a mujohidlar qurondan chiqqan o'q orqaga qaytish yo'q olg'a olg'a olg'an mujohidlar Qur'ondan chiqqan o'q orqangga qaytish yo'q orqangga qaytish yo'q olg'an Allah. Allah mücahide Kuraldan chiqqan o'q orqaga qaytish yo'q, orqaga qaytish yo'q. Mustahkem saf bulup bo'linglar bir quvvat, xush xabar bo'lsin sizlarni kutar jannat. Alloh yo'lidagi Cengdir oliy ne'mat. Takbirlarni aytib, yuring faqat olg'a. Mustahkem saf bo'lib, bo'linglar bir quvvat, Xushxabar bo'lsin sizlarni kutar jannat Alloh yo'lidagi jangdir oliy ne'mat takbirlarni aytib yuring faqat olg'a yuring faqat olg'a alga alga olg'a mujohidlar Qur'ondan chiqqan o'q orqaga qaytish alga alga alga mücahidler mujohidlar Qur'ondan chiqqan o'q orqaga qaytish yo'q orqaga qaytish yo'q olg'a olg'a Alloh mujohidlar Kuraldan chiqqan ok orqaga qaytish yo'q orqaga qaytish yo'q Endi e'tiboringizni saytimizga kelayotgan maktublardan ba'zilariga qaratamiz. O'zini Ahmad Turkistoniy deb tanishtirgan birodarimiz bizga shunday yozadi. Assalomu alaykum Allohni suygan birodarlar. Meni sizlarga bir iltimosim bor edi. Bizda hijrat qilishlikni hech ilojisi bo'lmayapti. Bunga ko'p harakat qildik. Alloh nasib qilmadi shekilli. Lekin biz taslim bo'lmaymiz. Inshaalloh shu sababli biz birodarlar bilan kelishgan holda bir kichik islomiy jamoatcha tuzgandik. Allohga shukr, asta sekin qadamma qadam oldinga ketayotibmiz. Lekin biroz qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. O'zbekiston islomiy harakatini biz o'zimizni ustozlarimiz deb bilamiz. Ulardan iltimosimiz bizga yo'l yo'riq ko'rsatsalar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Allohga amonat. Alloh taolo rozi bo'lsin, birodarlar. inshaalloh sizlar bilan bog'lanib ba'zi ko'rsatmalarni berishga harakat qilamiz. Alloh sizlarni o'z himoyasida asrasin va siz kabi birodarlarimizni ziyoda qilsin. abdulhakim ismli ukaxonimiz esa shunday yozibdilar. Assalomu alaykum birodar akalar. Men shu bilan 3-marotaba xat yozishim. Alloh dinimiz va sizlarga madad bersin. O'zim Namangandanman. Sizlar haqingizda 2 yildan beri bilaman, xolos. Ya'ni internet sabab Allohni bergan iymoni tufayli shekilli sizlar bilan bir safda turishni Allohdan so'rayman. O'zimizdan 99-yillar bizni qishloqdan ham juda ko'p musulmon birodarlar hijrat qilganda men ancha yosh edim. Muftiy Abu Zar Rusiyada ishlab yurgan musulmonlar hijrat qilinglar, bizni oldimizga keling degani rost bo'lsa aytinglar. Men Vaziriston degan joyni xaritada topolmadim. U qayerda? Alloh haqqi sizlardan iltimos, menga yo'l ko'rsatinglar. Allohning rahmati mu'min musulmonlarga bo'lsin. To'g'risini aytganda Vaziriston va biz doim ishlatadigan qaboil nomlarini dunyo xaritasidan topish oson emas albatta. Buning uchun Pokiston hududini ko'rsatgan xaritalarni qarashingiz kerak. Allohim siz va siz kabi ukaxonlarimiz bilan mujohidlar safini ko'paytirsin. ming yil xor bo'lib yashagandan bir kun aziz yashagan afzal. Yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Istamti bi hayotik. Hayotingdan foydalanib qol. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Mu'minlar haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'ktir ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنسان حياتنين حربر لحظة سدن حربر دقيقة سدن حربر ساعة سدن فايدانا نشلي كريك بلكي بو أين إنسان ده حياتدن قصقلين جنر سدر أجار بز أزمز harakat qilib, azimat qilib yengishmarsak, juda ham juda ham hayotimiz foydali narsalarga to'la. Allohning huzuriga olib boradigan foydali narsa bu albatta Qur'on sunnatga muvofiq bo'lgan narsadir. Bugun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Adi ibn Hatim at-Ta'i radhiyallohu anhu ni o'rtasida bo'lib o'tgan mashhur vaqiani bayon qilib o'tamiz. Biz Habib Robbil alaminga ergashmoqchimiz. Islom quvvatlashib futuhatlar boshlangach, islom tarqala boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'vatchilarni islomni qabilalar o'rtasida yoyishlik uchun jo'natar edi. Ba'zi paytda o'sha qabilalarni butkul zaft etib islomni tarqatishlik uchun askarlarni ham jo'natardi. Adi ibn Hatim bu kishi Toy qabilasiga Malik boshliq edi. Toy qabilasi bilan musulmonlar o'rtasida urush, ya'ni ma'raka bo'ldi. Adi ibn Hatim bu ma'raka, bu urushdan o'zini chetga oldida bu urushga qatnashmadi. Hikoya qilinishicha, musulmonlar bilan Toy qabilasida o'rtasida bo'lgan jangda Adi, ya'ni o'sha Toy qabilasini boshlig'i Rumga Shom viloyatidagi Rum saltanatini boshliqlari qoshiga ketganligi to'g'risida rivoyat qilinadi. Musulmonlar askarlari Toy qabilasiga yetgach, Toy qabilasini mag'lub qilishlik juda ham oson kechdi. Chunki ma'lumki, boshlig'i yo'q qabila va askarlari tartiblanmagan qabila juda ham oson mag'lub bo'ladi. Musulmonlar bu jangda g'alaba qozondi. Lekin g'alaba qozonishligi qurollar ishlatishlik bilan bo'lmadi, balki mujarrad bostirib borishligini o'zi bilan Toy qabilasi taslim bo'ldi. Sababi Toy qabilasini boshlig'i Adi ketgan edi. Musulmonlar insonlarga yaxshilik qildi. O'zlari urushga borsalar ham chiroyli muomala bo'lib, ularga mutoatifan yaxshilik qilishdi. Aslida musulmonlarda bu qabilaga bostirib borishligi ularni mutlaq yo'q qilishlik emas edi, balki musulmonlarda quvvatini ko'rsatib qo'yishlik maqsadida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan edi. Musulmonlar Adi qavmidan ba'zi odamlarni asir olishdi. Bu asirlar ichida Adi ibn Hatimni singlisi ham bor edi. Bu asirlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Madinaga olib kelishdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xabar berishdi, qabila boshlig'i Shomga ketganligi haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajablandida bu ketganligidan qanday dindan qochib ketadi. Ya'ni albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jayish askar yuborgan islomni quvvatini ko'rsatib qo'yib va o'sha qabilani islomga chorlashlik maqsadida. Lekin Adiyni Shom viloyatiga Adini istab odam yuborishlikka imkon bo'lmadi. Lekin Adi Shom viloyatida Rum saltanatini boshliqlari huzurida turishlikni o'zida xush ko'rmadida arablar diyoriga, ya'ni o'zini diyoriga qaytib kelishlikka majbur bo'ldi. Qaytib kelgandan keyin ham Madinaga kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashishlikka majbur bo'ldi. Chunki asirlar bor edi. O'zini singlisi asir tushgan edi. Adi ibn Hatimdan so'raylik qissani. Adi aytadiki, Madinaga borganlik haqidagi qissasini hikoya qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga arablarning ichida eng yomon ko'rilgan inson edi. Shunday yomon ko'rardi. Men nasroniy dinida edim o'sha paytlarda. Men o'z qavmimni boshlig'i edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda eshitgan zahotim bu kishini juda ham yomon ko'rdim. Qavmimdan chiqdimda Rum saltanatiga Qaysar huzuriga keldim. Qaysar huzurida ham turishlikni xohlamadim, ya'ni Rum saltanatida. o'z o'zimga aytdimki, Allohga qasamki, o'sha Madinadagi payg'ambarlikni da'vo qilgan kishini oldiga boraman. Agar kazzob bo'lsa, menga zarar qilolmaydi. Agar sodiq bo'lsa, buni sadoqatini albatta bilaman. Chunki men aqlsiz odam emasman, dedim va Madinaga keldim. Madinaga kirib kelgach, insonlar mana Adi ibn Hatim, mana Adi ibn Hatim keldi deb o'rtalarida shunday gapirishar edi. Sekin asta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni huzuriga kirdim. Masjidda o'tirgan ekanlar. Rasululloh sallam "Sen Adi Adi ibn Xotimmisan?" "Ha, men Adi ibn Xatimman." Rasululloh sallam meni kelganimga juda ham xursand bo'ldi va meni juda ham ko'tarinki bayramona kayfiyat bilan kutib oldi. Men o'zi aslida kimman? Men musulmonlarga urush qilgan, urushdan qochgan, islomga bug'iz qilib achchiqlangan nasoralardan boshpana so'ragan odamman, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni kelganimga xursand bo'lib bayramona kayfiyat bilan juda ham katta xuluq bilan kutib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni qo'limdan ushladida uylari taraf yo'l oldi. Hadi aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldimda birga ketyapmiz. Aytdimki, Muhammad ham Madinani boshlig'i. Men ham Toy qabilasini boshlig'iman. Ikkomiz birga ketyapmiz. Muhammad bo'lsa osmondan nozil bo'lgan islom dinida Men bo'lsam osmondan nozil qilingan nasroniy dinimiz. Lekin farqimiz yo'q, hech qanday farq. Muhammadga ham osmondan nozil bo'lgan kitob Qur'on bor huzurida, meni ham huzurimda osmondan nozil qilingan Injil bor. deb Adi o'zini shunday his qilgan. Endi Rasululloh sallam bu kishini qo'lidan ushab uyga olib ketayotgan vaqtida Adi o'z öz o'ziga gapirgan gap. Lekin Rasul sallallam Adiyni qo'lidan ushab uyiga yetguncha 3 ta voqea sodir bo'ldi. Adiyni e'tiborini jalb qilgan va aynan Adiyni islomiga sabab bo'lgan desek ham bo'ladi. 3 ta voqea bo'ladiki, juda ham diqqatga sazovor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Adi ketayotgan paytda bir uzoqdan ayol kishining tovushi keladi. Yo'lda o'rtasida ayol kishi turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xitoban: "Ya Rasululloh, meni sizda hojatim bor." deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'chani o'rtasida turib xitob qildi. Adi aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol meni qo'limni qo'yib yubordida, o'sha ayol taraf yugurib bordida haligi ayolni juda ham ehtirom bilan hojatini so'ray boshladi. Nima hojatingiz bor? Adi aytadiki, men boshliqlarni, vazirlarni bilardim. Lekin mana bu mashhad, mana bu voqea meni juda ham ajablantirdi. Men ko'rgan vazirlar, men ko'rgan maliklar degi xususiyatdan boshqa xususiyat, boshqa muomalat edi bu Muhammad sallallohu alayhi vasallam degi muomala. Adi o'zicha fikrida ko'rgan vazirlari bilan, ko'rgan maliklari bilan Alloh taala tarafidan kelgan rasulni muamelesini o'zicha solishtirdi. Adi aytadiki, uzoq haligi voqeani ko'rib Allohga qasam ichib aytamanki, bu maliklarni, vazirlarni axloqi emas. Bu anbiyolar axloqi. Vallohi Allohga qasamiyat qilaman deb o'z-o'ziga shunday dedi. Rasul sallallam haligi ayalini hojatini chiqardi, kerakli narsani berdi. yana adi taraf keldi. Ikkovlari yana yo'lida davom etdi. Yo'lida davom etib ketayotgan paytda bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqdi. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima derdi? Ya Rasululloh, meni molim ko'payib ketdi, oling, buni faqirlarga tarqating dermidi? Yo'q, albatta. Qani edi shunday desa adiyda oldida. Rasululloh sallamda qudrati, Rasululloh sallamda haybati oshar edi. Lekin kishi nima dedi? Ya Rasululloh, sizga shikoyatim bor, faqirlikdan shikoyat qilyapman, dedi. Bu kishi bolalarini, farzandlarini ochligidan bularga yegulik topolmaganligi haqida shikoyat qila boshladi. Atrofidagi musulmonlar ham voy insonlar emas ediki, bu odamga yordam bergan. Atrofidagi insonlar ham o'zlarini kunlik maoshini zo'rg'a topib yashaydigan musulmonlar. Mana bu kalimalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan paytda Adi eshitib turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha kalimalar bilan haligi insonga javob qildi-da, yana yo'lida davom etdi. Ikkalarida yo'lida davom etib ketayotgan paytda yana bir boshqa kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqdi. Ya Rasululloh, yo'l to'sallardan shikoyat qilaman. Yo'l to'sallar juda ham bizni qiynab yubordi. Shularni bir chora ko'ring ya Rasululloh. Biz Madinadan tashqariga chiqa olmay qoldik. Musulmon bo'lganligimiz sababli birinchidan, ikkinchidan ustimizdan hamma tarafdan qabilalardan dushmanchilik adovati bo'lganligi uchun yo'l to'sarlar bizga juda ham adovati oshirdi ya Rasululloh. Bularni bir chora ko'ring deb uchinchi kishi shikoyat qildi. Rasululloh sallam ba'zi bir kalimalarni aytdi-da, haligi kishiga javob berdi. Adi o'zicha qalbida bir narsalarni solishtirib qavmida izzatli, sharafli birorta bir dushmani yo'q uni yo'lini to'sadigan va dinidan qaytdiydigan. Nima uchun bu islom diniga kiradi? Qanday bu islom diniga kirishi mumkin? Atrofi to'la dushman, nafarlari bo'lsa och qolgan faqir. Qanday bu islom? dinga kirishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga yetishdi. Uyga kirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam visada deyiladi. Kichkina ko'rpachani aytiladi. To'shakcha desak ham bo'ladi. Adini mehmon deb ikrom qilib haligi o'zi o'tiradigan to'shakchani Adiga berdi. O'tir dedi. Adi aytdiki, "Yo'q, siz o'tiring." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Adiga o'tir dedi. adi haligi ko'rpachaga o'tirdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam xitoban adi bilan islom o'rtasini to'sib turgan to'siqlar to'g'risida bu to'siqlarni buzib xitob qila boshladi ey adi islom keltir salomat bo'lasan islom keltir taslim bo'l dedi adi aytiki, men dindaman Ya'ni meni ham dinim bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Adi, men sendan ko'ra diningni yaxshiroq bilaman" dedi. Adi aytadiki, "Siz meni dinimni yaxshiroq bilasiz mendan ko'ra?" Rasululloh sallam: "Ha, men sendan ko'ra yaxshiroq bilaman." Sen Rukusiya nasoralarda bir toifasi bor. Rukusiya deyiladi. Sen Rukusiyamisan? Rasululloh sallamni xitobiga Rasul sollallohu alayhi vasallamni hikmatiga qoil qolishlik kerakki, Rasul sollallohu alayhi vasallam sen nasroniymisan demadi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, siz uzoq Yevropa davlatlariga boring. Boshqa davlatlarga boring. Bir nasroniy yoki biror bir dinsiz keldida oldingizga, sen musulmonmisan? Men seni diningni sendan ko'ra yaxshiroq bilaman. Sen misan, islomdan misan deyishlikda o'rniga aytsaki, sen misan yoki bo'lsam misan deb islomdan ham qo'yib sizni qaysi mazhabingizda ekanligini tahdid qilib shuni gapira boshlasa siz bilasizki, ha demak shubhasiz bu din to'g'risida albatta ma'lumoti bor. alayhi vasallam adiyga xitob qilgan, adiyga muomalatda ishlatgan hikmati ayni shuki, sen nasroniymisan demadda, balki nasroniylikni ichida bir toifani tahdid qilib, sen shu toifadanmisan, ya'ni rukusiyadanmisan dedi. Adi aytdiki, bala, ha, men rukusiya toifasidanman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, agar sen biror bir ma'rakada ishtirok qilib jihad qilsang, o'sha ma'rakadan tushgan g'animatlarni 4 dan birini yeysanmi dedi. Rukusiya toifalari nasroniylardan agar jang qilishadigan bo'lsa, o'sha jangdan tushgan g'animatlarni 4 dan biri o'sha jang rahbari yoki qavm raisiga berilishli kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki o'sha rukusiya toifasini o'rtasidagi fiqhi jihad fiqhi borasida bo'lgan masalalar to'g'risida gapira boshladi. Agar jang qilsang, 4 dan 1 mol g'animat seniki bo'ladimi dedi. Adi bala, shunday to'ppa to'g'ri, shunday bo'ladi dedi. Rasululloh sallam lekin diningda bu senga halol emas edi. Nasroniylikchilikda 4 dan 1 yeyishlik halol emas. Faqatgina rukuslar o'zlari buni o'ylab topishib olgan dedi. Shunda Adi ajablandida go'yoki qo'porroq til bilan aytganimizda aqlidan odashay dedi bu gapni eshitib adiyatiki to'ppa to'g'ri nasroniy dinida harom lekin rukusiya toifalari da halol ya'ni go'yoki o'zlari to'qib chiqarishgan shunda rasululloh sallam ammo men seni islomdan to'sayotgan narsani bilaman dedi sen insonlarda zaiflari ergashgan narsaga qanday ergashaman quvvati yo'q insonlarda eng zaiflari ergashgan dinga qanday ergashaman deyapsan dedi. Ey Adi, bilasanmi Hirani? Adi aytdiki, ko'rmaganman u, lekin eshitganman bu Hira to'g'risida. Hira bu Iroqda bir mintaqa bo'lib, o'sha paytda Hira nomi bilan nomlangan. Rasululloh sallam ya Adi, seni islomdan to'sayotgan narsa quvvatsiz odamlar ergashadigan yo'l ekan bu islom deyishliging xolos. Lekin Allohga qasam ichib aytamanki, Alloh taolo bu dinni maromiga yetkazib to'ldirib, xiradan o'z mahrami bilan chiqqan ayol to Makka mukarramaga kelib, baytni tavof qilib, uyiga qaytib, Hiraga qaytib borguncha biror odam zarar yetkiza olmaydigan vaqtlar keladi hali dedi. Adi bu gaplardan juda ajablandi. O'z-o'z nafsida aytdiki, qani Toy qabilasini baquvvat baquvvat odamlarni yengaman degan insonlarni qala. So'ng Rasululloh sallam gapida davom etib, hali Alloh subhanahu va taolo Kisro ibn Hurmuzni boyliklarini musulmonlarga fath qiladi. Ya'ni Fors mamlakatini Alloh taolo musulmonlarga fath qiladi. Adi Kunuz ibn Hurmus ya'ni Kisroni mamlakatini ham fath qiladi. Rasululloh sallam alayhi ha shunday Kisro mamlakatini ham Alloh subhanahu va taala musulmonlarga fath qiladi. Shunday kunlar keladiki, Kisroni hamma boyligi Alloh yo'lida infoq qilinadi. E adi agar Alloh subhanahu va taala senga uzun umr bersa, ko'rasanki kishi kafti to'la oltin kumush bilan uydan chiqib, mana bu oltin kumushni birorta odam topmaydiki, zakot o'rnida qabul qiladigan. O'shanday kunlarda ko'rasan. Agar Alloh subhanahu va taolo senga umr bersa, shunday kunlar keladiki, kishi o'z molini zakot o'rnida tarqatadigan odam topolmaydigan kunlar keladi. Rasul sollallohu alayhi vasallam Adiga shunday bashorat berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuniga bo'lganda kishi bilan Alloh o'rtasida tarjimonsiz bo'ladigan kunlar keladi hali. Kishi o'ng tarafiga qaraydi, jahannamni ko'radi. Chap tarafiga qaraydi, jahannamni ko'radi. deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adiga va'z nasihat qila boshladi. Adi ibn Hatim uzoq o'ylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'satdan "Ey Adi, seni la ilaha illalloh deyishligingdan nima to'siyapti? Nima uchun la ilaha illalloh deyishlikdan qochyapsan?" Yo Allohdan ham buyukroq ilohni bilasanmi dedi. Adi aytdiki, men Ibrahim millatidagi musulmonman dedi-da, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb islom keltirdi. Rasul sallam alayhi Adini bu qilgan ishiga juda ham xursand bo'ldi. Adi ibn Hatim aytadiki, men hayotimda Rasul sallam bashorat bergan o'sha hiradan chiqqan ayol Ka'batullohni kelib tavof qilib uyiga birorta bir zarar yetkazishliksiz qaytib borganligini ko'rdi. Va yana Rasul sollallam bashorat bergan Kisroni mamlakati fath qilinib, moli Alloh yo'lida infoq qilinishligini ko'rdim. Lekin 3-chi bashorati kishi o'z uyidan tillolarni olib chiqib infoq qilishligi uchun inson, ya'ni muhtoj odam topolmay qoladigan vaqtni ko'rmadim. Alloh taolo buni bu yog'ida umr bersa inshaalloh ko'rsam kerak. Bu 3-inchisi edi deb Ali ibn Hatim qissasini yakunlaydi. Bu mahorat deydi. Bu Alloh taolo tomonidan berilgan mahoratdan to'la-to'kis foydalanishlik deyiladi. Rasul sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Hatimni avvaliga eng yomon ko'rgan inson edi. 5-10 daqiqa orasida eng yaxshi ko'radigan kishiga aylantirishlik bu Alloh taolo tomonidan berilgan mahoratdir. Qo'ymaydi ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Qor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi Hijrat qilish u yoqda tursin hijratni niyat qilish ham hammaga nasib qilavermaydi hijratni niyat qilgan birodarlarning hammasiga ham hijrat nasib qilmas ekan. Keling, hijrat nasib qilib, safimizga yangi qo'shilgan birodarlardan birlarining so'zlarini tinglaylik. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. assalomu alaykum rahmatulloh ismingiz birodar va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ismim ikrima alloh taolo hijratlaringizni qabul qilsin ya'ni shu hijrat diyoriga kelishingizga bo'lgan sabablardan sabab avvalambor bu islomni tushunchasi alhamdulillah bu tavhidni tushunishlik biz vatanda namoz o'qib yurardik oddiy bir namozxonda <laughs> besh vaqt namoz o'qib yurib insonni namoz o'qigandan keyin namozini qabul bo'lishligi bunai bir alomati borku axir haligi faxshdan qaytish haligi vatanda amr ma'ruf nahyani munkar bo'lmaganligi uchun bu insonda nimalar bunaqa hissiyatlar yo'qolganda xohlagan kishi sigaretini chekib sigaretini tashlab masjidga kirib namozini ham o'qib ketaveradi nos chekib turib narsani tashlab ham kirib namoz o'qib ketaveradi keyin masjidda ishlarkan amakim masjidda shu oshxonada somsa qiladi keyin man unga shogird bo'ldim shogird bo'lib keyin u yerda kirsak namoz o'qishlar boshqacha ham haligi ilm masjidda haligi nur nima borda haligi ilm haligi amr ma'ruf nahyani munkar borda endi masjidda haligi tavhid borda masjidda borligi uchun keyin haligi masjidda ozgina turdi qur'onni ilm olishni boshladi umuman qur'on o'qishni bilmaymiz o'n sakkizga kirganmiz qur'on o'qishni bilmaymiz vatanda buni dars hujra ya'ni to'rt kishi bir kishi agar to'rt kishi bitta bo'lib agar dars oladigan bo'lsa haligi oyi birpasda bo'sib qor ekan so'raganda dars berayotgan odam olib borib qamaydi yo bo'lmasam o'sha qiladida birodarlar bor ekan ayta o'zimizni vatanda shu shu yerda yurishgan ekan bular ham shu vatandan hijrat qilib chiqishgan ekan birodarlar bittalari masjidga imom bittalari katta qori hofiz qori alhamdulillah o'sha yerda dars olishni boshladik dars oldik keyin <clears throat> dars olib qur'onga tushganimizda birodar aytdiki bu qur'onni o'qigandan keyin dedi bu qur'onni o'qigandan amal ham qilish kerak dedi birodar dedi bu qur'onni o'qigandan keyin amal qilish kerak buni tavhid tushunish kerak bu qur'onni insonlar o'ttiz porani sharillatib o'qiyveradi o'qib xatni tugatib yana tugatib o'qiyveradi lekin bunda amal qilish kerak birodar dedi dedi keyin haligi birodar bo'pti nima qilish kerak bo'lmasam birodar bu yerda ruscha dars bo'ladi axir biz ruschani yaxshi tushunmaymiz o'zbekcha dars bering dedi haligi birodarga bo'ldi bo'lmasam besh oltita o'zbek birodarlarni yig'ing dars qilamiz dedi bo'pti ho'p bir kun dars olardi shu o'ris bolalar tatar bolalar hamma ozarbayjon hamma birodarlar <clears throat> bitta xonada dars olardi ular biz qur'ondan dars topshirib chiqib ketadiku ular tavhiddan har nimadan dars olardida keyin biz aytdik keyin o'zbek birodarlarimiz yig'ildikda keyin bitta o'tirib maslahat qildik har shanba bozor dars qiladigan bo'ldik shanba shanba bozor dars qiladigan bo'ldik haligi birodar keyin tavhiddan tushuntirishni boshladi islom alhamdulillah mm, nima qilib hidoyat berib odam boshqacha bo'lar ekanda boshqacha bo'lib vatanga qaytgandan keyin shu ibodatni lazzatini topolmaymizda ibodat ibodatni lazzatini topolmasdan yurdik yurdik u yerda ham shu dunyoda endi ishlash dunyo topish uchun dunyo berdi lekin endi qarasam videolar bor ekan hayron bo'ldim bu videoda checheniston endi elarda jang bo'lgan axir hozirgacha jang bo'lib kelyaptiku jihodlar bo'lib haligi joyda keyin <clears throat> birodarlarni hatto birodarlarni jamoatlarni videolar bor ekan keyin holid ibn validda haligi ishlagan kinolari bor ekan haligi jihod to'g'risida umuman jihod to'g'risida haligi uncha haligi bag'da biz dars olganimizda ham uncha haligi chiqmaganda u to'g'risida darslarga chiqmaganda sekin sekin ketgan keyin endi boshqacha bo'ldi bir haligi ko'rasiz asl nimalar bekitib qo'yilgan ekanda <laughs> keyin bekitib qo'yib asl haligi narsalar bekitib qo'yilgan ekan haqiqatli haligini ko'rgandan keyin subhanalloh bu birodarlar nima uchun nima uchun jihod qiladi hayron bo'ldim keyin nima darslarni eshitamiz bu birodarlar hammasi olloh uchun biz jihod qilamiz birob inson uchun emas biz olloh uchun allohni dini oliy qilish uchun jihod qilamiz subhanalloh deymiz bular deydi biz eshitganda o'yini biz vatanda eshitganda bular vahobiy bular yomon deyishgan uni bizga shunaqa maktablarda shunaqa berishganda biz haqiqatdagi biz bir soqolli insonni ko'radigan bo'lsak biz vahobiy keldi deb qochib ketardikda vatanda hmm. <laughs> bekin olardikda <laughs> keyin subhanalloh olloh alhamdulillah bilmam tanlagan ekan endi shu saflarga kelishni alhamdulillah keyin böyle videoda ko'rdim subhanalloh islom ummatini shunchalik xo'rlandi subhanalloh kofirlar xohlaganicha qiladida subhanalloh keyin bir videoni ko'rib tomosha qilib tursam shu iroqda bo'lgan voqea o'sha amerikan iflos najas najasli bir o'yga kirib musulmon musulmon uyiga kirib ota onasini o'tib tashladi otib tashladi musulmon shu birodarim keyin bir muslima singlimiz deb chiqib haligi najas tajovuz qilib haligi qalbda bir kofirlarga qarshi nafrat uyg'onib ketdi haligi bir alloh taolo bir g'ayrat berdi alhamdulillah allohga shukur alloh taolo hidoyat berib shu jihodiy hissa qalbimizda uyg'otdida keyin man keyin yana haligi birodarlarni oldiga borishlik qumsadida u birodarlarni oldida dars bor boshqa bor keyin u birodarlarni nimadan связи bor endi baribir ekan, alhamdulillah keyin eh, vatanga borib vatandan qaytdim uyga qaytdim birodarlardan keyin masala qilishni boshladim birodarim shunaqa jihodiy jamoatlar bor ekan nima qilsa bo'ladi birodarlar birinchi ishonishmadi <laughs> endi nimaku baribir alhamdulillah keyin birodarlardan keyin bir birodar aytdi bir birodarlarni sayti bor dedi kiring dedi bilasiz hamma narsani bir nashidada qiziq onaman degan nashida bor eshitganda birodar da'vat qilganku bu dunyoda bittagina jo'nimiz bor ekan nima qilamiz shu olloh uchun beraylik deb haligi orada gapirib yotadiku keyin birodar <clears throat> alhamdulillah haligi furqon komda yozib qo'ying saytga kirdik alhamdulillah saytga kirib saytga kirib nashidalarni tortib haligi joydan nima kutubxonadan kitoblarni o'qib boshqa bo'lib keyin bir birodar tohir akani vasiyatini o'tkazib berdi vasiyat qilgan haligi darsligini o'tkazib berdi u orada bir birodarimizni kufr tomonidan shu birodar bir masjidda masjidda imomidan bir birodarimizni o'tib ketishdi musulmon kishiga boshqacha ta'sir qilar ekanda musulmonni o'zi it kabi shu taq taq o'tib ketaverar ekanda keyin o'zini birodariniga kelib turib shoshib qolib o'zini birodarligini tintov qiladida o'zini birodarligini tintov qiladi ya subhanalloh nimaga deydi o'zinikini bu birodar dushman emas bu birodariku birodar o'ziga yomonlik ko'rmaydiku bu nimaga o'tib ketadi kofirlar kelib turib bu o'zini birodarligini tekshiribdi ya subhan keyin haligi birodarimiz juda haligi sunnatga amal qilgan yaxshi edi. bir kofirlarga qarshi yana bir shiddat ko'paydida keyin alloh taolo shu nima qilib bir birodarga aytaman birodar iltimos yo'l to'ping chiqib ketaylik bu kufr yurtlardan hijrat qilib chiqib ketaylik shu birodarlar bor ekan hijrat qilaylik bu birodarlar nimaga qo'sh qo'shishmadida birinchi subhanalloh ishonishmadimi alloh alam keyin alhamdulillah alloh taolo yo'l berdi bir birodar bilan ishlardi shu ishi ishi o'ynatib yurardi bir birodar alhamdulillah ancha ishonchi bor ekan alhamdulillah allohga shukur haligi birodar birodar dedi yo'l topam yo'l topildi dedi bo'pti dedim ketamiz dedim <laughs> ketamizmi yuramizmi bu dedim alloh taolo insonni qalbida agar xolislik niyat qilgan bo'lsa bu hamma tomonlama yordam berar ekanda biz o'zimiz hayotimizda bo'ldi alhamdulillah cho'nchada bir sinfil yo'q boshqa yo'q kerak, <laughs> boshqa alhamdulillah haligi niyat qilganimizdek alloh taolo berdida subhanalloh alhamdulillah ansorlar topildi ansorlar ansorlik qilaman bo'ldi birodar dedi chiqib keting dedi ho'p dedi keyin yo'l to'pilganda keyin alhamdulillah dokumentlarni topshirib dokument kutamiz chiqdi alhamdulillah mana yetib keldik alhamdulillah allohga shukur shu ne'matni berganiga shukur endi shu ne'matga shukurni ado etishga alloh taolo nasib qilsin hammamizga inshaalloh hamma birodarlarimiz sovut qadamlikka da'vat qilamiz inshaalloh azimatli bo'lishsin bu yo'lda chunki bu yo'lda birodarlarimiz ko'p shahid berishgan ko'p qon berishgan inshaalloh bu jamoatni alhamdulillah keldi ko'rdik tashqarida rosa ko'p fitnalar bor lekin birodarlarga nasihat qilamizki bu fitnalarga emas alhamdulillah bu jamoatni kelib ko'rdik shariat bor alhamdulillah shu birodarlarimizga aytamizki tashqaridagi birodarlarga bu fitnalarga qarashmasin kelishsin ilmligu ilmsizligu hammalariga nima qilamiz hozirgi paytda jihod farzayn qilish kerak bu jihodni ummatni buni g'amida tong ottirish kerak ummatni ham xizmat qilish kerak azizlik bor alhamdulillah bu yurtdagiga o'xshab xo'rlik yo'q bo'lmasam kufr yurtdagi o'xshab qo'rqish boshqa ushlab ketamikin boshqa bo'lamikin degan narsalar yo'q alhamdulillah mana keldik hech qachon ba'zi birlar o'ylaydiki ega borsang qanaqa qilib yashaysan deydi tog' toshda yashab yurasanmi deydida subhanalloh shunaqa o'ylashadida ba'zi birlar qorning qanaqa nima qilasan alloh taolo rizq beraman dedi chiqsa olloh meni yo'lini chiqsa rizq beraman dedi alloh taolo azizlik beradi inshaalloh alloh yo'lida hijrat qilsa alloh kengchilikni beradi inshaalloh shu qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor ingliz tilida dunyoni titratgan da'vatchi shahid Anvar Avloqi rahimahulloh bilan ham qisqacha tanishib olaylik degan maqsadda navbatni Ne'matulloh birodarimizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun sizlarga Alloh yo'lida mol joni va ilmi bilan jihod qilgan eng katta tog'ut bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlariga katta zarar bergan mujohidlar uchun sharaf bo'lgan terrorist nomini olib kofirlarga Shayx Usomadan so'ng ikkinchi o'rindagi xavfli dushman darajasiga erishgan Shayx Anvar Alavlaqi da'vatidan bir parcha havola qilmoqchimiz. Bundan oldin shayxning qisqacha tarjimai holi. Shayx Anvar Alavlaqi Amerika Qo'shma Shtatining nyu Mexico shtatida tug'ilgan. Ota-onasi asli Yamanlik. Shayx Yamanda 11 yil yashagan va islomiy ta'limining dastlabki qismini u yerda olgan. U Kolorado, Kaliforniya shtatlari va Вашингтон shahridagi masjidlarda imomlik qilgan. Вашингтонда yana Darul al-Hijra islomiy markaziga raislik qilgan va George Washington universitetida imomlik qilgan. Shayx Anvar Avlaqiyning Colorado davlat universitetidan muhandislik sohasida fan bakalavrligi bor. San Diego davlat universitetidan ta'lim yetakchilik sohasida magistrligi bor. u Amerika Qo'shma Shtatidan chiqib ketishidan oldin George Washington universitetida mehnat resurslarini rivojlantirish sohasida doktorlik ustida ishlayotgan edi. Da'vatchi imom ko'plab ovozli dars silsilalarini muallifidir. Ulardan mashhurlari Payg'ambarlar hayoti, oxirat, Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayoti, Abu Bakr roziyallohu anhu hayoti va davri Umar roziyallohu anhu hayoti va davri va boshqalar. U ayrim shogirdlari yordamida Amerika Qo'shma Shtatlarida olamshumul jihodiy amaliyotlar o'tkazgan. Shayxning o'zi 2012-yilning boshlarida Yamanda Amerikaning josus tayyorasi yordamida shahid qilingan. Alloh u kishining shahodatini qabul qilsin. Shayxning bu da'vati Yamanda jihod boshlanishidan avval qilingan edi. But today things are very different. So the ones who are fi sabilillah today, may Allah Azza wa Jal reward them and help them because the days are now Bugun holatlar juda o'zgacha. Alloh yo'lida yurganlarni uning o'zi mukofotlasin. Dunyo o'zgargan. Bir birodar menga Yamanda bo'layotgan voqei holatni aytib berdi. U bir shahidning oilasini shaxsan taniydi. U ayol uyma-uy yurib, qo'shnilar eshigini qoqib, hayit kuniga bolalarga kiyim kiydirish uchun eski kiyimlarni tilanib yurgan. Singlim, yangi kiyimni emas, kiyilgan eski kiyimlarni o'z bolalaringa hayit bayramiga kiydirish uchun atrofda tilanib yurishingni bir tasavvur qilib ko'r. Endi o'ylab ko'r. Sen nima uchun tilanchilik qilyapsan? Chunki sening umr yo'ldoshing oddiy o'lim topmagan. balki ummat uchun jon bergan. Aka-uka singillar agar shunday holatlarga yo'l qo'ysak, Allohga qasam, bu eng katta xiyonat bo'ladi. Biz birodarlarimizni tashlab qo'yganmiz. Ummat ularni o'z holiga tashlab qo'ygan. Ular ummat deb Alloh yo'lida jon berishgan. Ular bunday buyuk ishlarni o'z manfaatlari uchun qilayotganlari yo'q. Bu mujohid, katta muhandis, mashhur doktor yoki omadli tijoratchi bo'lishi mumkin edi-ku. O'ziga va oilasiga pul topib kun kechirsa bo'lardi. Lekin u sen uchun shu ishni qildi. Oqibatda mana unga qanday muomala qilindi. Unga xiyonat qilindi. Oilasiga xiyonat qilindi. Bolalariga xiyonat qilindi. Bu ham yetmaganidek, musulmonlar radio, televideniyalarda ularga qarshi gapirishadi. Ommaviy axborot vositalarida chiqishlar qilib, uning zarariga gapirishadi. U esa ummat foydasiga o'z jonini qurbon qilgan edi. Hech narsa shundayligicha qolmaydi. Bunga qiyomat kuni javob berajaksan. Bugungi kunda bo'layotgan holatlarga e'tibor qaratmas ekansan, qiyomat kuni javob berajaksan. agar musulmonlarning xorlanayotganini, azoblanayotganini va qamoqqa olinayotganini ko'rsang, so'ng unga nisbatan bir chora ko'rmasang, shuni bilginki, keyingi odam sen bo'lasan. Bu holat sening ham boshingga tushadi. Va bu dunyodagi jazodan so'ng qiyomat kuni ham bu gunohingni javobi og'ir bo'ladi. Agar birodaringni qiyin holatda tashlab qo'yar ekansan, xotirjam bo'l. Allohning azobi o'z yo'lida. Bu azob sening sog'lig'ingga yoki oilangga yoki sening boyligingga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki biz bir ummatmiz va bu ummatning a'zosi bo'lishlik tekin emas. Bu ummatga a'zolik majburiyatlarsiz berilmaydi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatining a'zosi bo'lishning o'z majburiyatlari bor. Chunki musulmon bo'lish bu sharaf, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummati bo'lish sharafiga erishishni payg'ambarlar orzu qilgan. Musa alayhisalom Muhammad ummatidan bo'lishni xohlagan va Alloh senga shunday sharafni nasib qildi. Alloh senga dunyoga kelgan eng yaxshi ummatning a'zosi bo'lish sharafini berdi. Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Lekin bu sharaf tekinga berilmaydi. Bu sharafning ayrim majburiyatlari va javobgarliklari bor. Bu majburiyatlar ummatning har bir a'zosi ahvolidan xabardor bo'lishing va yordamga muhtoj birodaringa qo'lingdan keladigan yordamni ko'rsatishingdir. Agar hech narsa qilmas ekansan, Alloh taolo oldida javob berajaksan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Bu ummat bir jasad kabidir. Bu jasadning bir qismi og'riq sezsa, butun jasad unga sherik bo'lib og'riq sezadi. Sen bir barmog'ingni jasadingdan ajrata olmaysan. Agar shu kichik barmog'ing jarohatlansa, butun jasad buni his qiladi. Even if that small finger is injured, the whole body will feel the pain. ahdiga vafo qilganlar rukunimiz davom etadi. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijollarni ko'rdik. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, fidoilarni ko'rdik. Alloh taolo bu din omonatini omonatdor kishilarga bergan. Payg'ambarlar omonatdor bo'lganligi uchun payg'ambarlarga berdi. Xulofoi roshidlarga berdi Alloh taolo bu din. Bundan buyog'iga ham Alloh taolo bu din omonatini omonatdor shaxsga omonatdor jamoatga omonatdor bir jamiyatga beradi man omonatdorman degan kishiga bermaydi shu kechada inshaalloh biz ahd bermoqchi edik alloh taolo sizga yetkazgan ekan inshaalloh bizlar ham haqqi musulmonlardan bo'lib ahdimizga vafo qiladigan mujohidlardan bo'laylik agar ijozat bersangiz inshaalloh bayat bersangiz tushgachada bayat qilsa alloh taolo inshaalloh duolarimiz qabul qilsa inshaalloh ahdlarimiz qabul qilsa inshaalloh sobit qadam qilsa har birimiz fidoyi bo'lib inshaalloh shahidlardan bo'lsa jannatda birga bo'lsa inshaalloh payg'ambarimiz alayhissalom bilan solihlarimiz bilan salaflarimiz bilan shu barchamizni hidoyatimizga sabab bo'lgan qori sohib tovara aka rahmatulloh bilan sahoba ikromlar bilan barchalar bilan inshaalloh اگر اجازت برسه شروع بگم اخت برسه تکبیر اخت اکبر اهدیه وفا قلیگن نه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحوه ربه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا hamma mu'minlar ham Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi ahdi paymonga qo'l cho'zmaydi. Alloh subhanahu va taolo bilan savdolashganlarning hammasi ham fidoilikka va'da bera olmaydi. Fidoilikka bay'at berganlarning hammasi ham hadafga yetib bora olmaydi. Hadafga yetmayin, hadafga yetmayin, hadafga yet ketmayin marraga yetganlar hadafga yetmay Hadafga yetmay marraga yetgan shahidlarimiz haqida oldingi dasturlarimizda suhbatlashgan edik. Bugun hozirlagan ahdiga vafo qilganlar ruknimizda ana shunday fidoilarimizning chin dildan bergan ahdu paymonlarini tinglaylik. Allohga sotgan fidoilar fidoilar fidoilar o'z jonin Allohga sotgan fidoilar hadafga yetmayin shahid Umar Bismillahirrohmanirrohim Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga rizvon bayatini berganlarda oyatishdiga Alloh taolo ularni qalbidagini, dilidagini bildi deb. Inshaalloh bizlar ham ahd berishni Alloh taolo nasib qilgan ekan, ahd berishga ilinganmiz. Kufrga qo'l bermasangiz, masiyatga buyurmasangiz, inshaalloh fidoilikka bayat beramiz. Shu jamoatda sodiq bo'lib, sobit qadam turishlikka bayat beramiz. Mana Umar sen oilaviy bayat qilamiz deb kelganmiz. Xudoylikka inshaalloh ahd beramiz inshaalloh. Ahd beramiz inshaalloh. Shahid Ukosha bayatimdan oldin Bayatimga amal qilishlikka Allohdan tavfiq so'rayman. Baxtimga sodiq bo'lishlikka, shu yo'ldan adashtirib qo'ymaslikka, shaytonni yo'llariga kirib ketmaslikka Allohdan so'rayman. Shu hijrat qilishimdan oldin qo'rqardimki, ana shu kunga kelib bayat berish nasib qildi. Bayatsiz ketib qolishlikdan qo'rqardim. Shunga bayat beramanki, ahtimga sodiq turishlikka, kufrga, shiddatli mu'minlarga yumshoq bo'lishlikka bayat beraman inshaalloh. Shu oxirgi qonimgacha inshaalloh fidoyilikka bayat beraman. Inshaalloh fidoyilikka bayat beraman. Bayat beraman. shahid abdul hakim bismillahi rohmanir rohim men abdul hakim shu bayat belyapmizki U yo'lga chiqib kelayotganda biz oilamiz bilan fidoyilik qilamiz deb kelganmiz inshaalloh shu yo'lda oilam bilan fidoyilik qilishga bayat beraman inshaalloh bu jamoatda bizni ustozlarimiz birodarlarimiz, tanigan birodarlarim ko'plar shahid bo'lishgan. Inshaalloh shularni qasdini olishga kofir badbaxtlardan fidoyilik qilamiz deb kelganmiz. Inshaalloh fidoilikka bayat beraman. oilam bilan, oilam bilan. Shahid ayub Ayyub. men ayub Inshaalloh bizam oilamiz bilan fidoyilikka qilib chiqamiz inshaalloh va oxirgi qonimiz qolguncha jang qilib fidoyilik qilib ahd beramiz inshaalloh fidoilar fidoilar jonin ollohga sotgan fidoilar fidoilar fidoilar biz jonin Allohga sotgan fidoilar dasturimiz avvalida reklama qilganimiz xushnut qiluvchi xushxabarga ham yetib keldik هل رأيت الغصن يذوي مرتان ورأيت الوردة البيضاء إن هل رأيت الغصن يذوي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور هل رأيت الغصن يذوي مرتان ورأيت الوردة البيضاء إن بيضاء هكذا قلبي وقد فارقني صاحب كنا إلى بعض Garchi fidoilarimiz orasida hadafga yetmay, marraga yetayotgan birodarlarimiz bor bo'lsalar-da, ko'zlagan hadafga ham, marraga ham yetayotgan shahidlarimiz ham kam emas. Alhamdulillah. Ayniqsa ushbu fidoilarimiz orasida shahodatga erishishga qattiq ishtiyoq qilib talpinayotgan oilalarimiz qanday qilib tezroq marraga yetish orzusida amirimizdan talab qilib so'ragani so'ragan. Bu ham Alloh taoloning ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan tavfiq u hidoyatidir. Shunday baxtli oilalarimizdan sanalgan fidoi Ammor birodarimizning xonadonidir. Ushbu yosh oila jahon kofirlari o'z tug'yonlarida haddidan oshgan bir paytda Robbimizning kalomi Qur'onni, ko'zimizning nuri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tahqirlab turgan bir paytda butun dunyo kufr lashkarlari jamlanib kelib jang qilayotgan Afg'onistonning poytaxti Qobul shahrida fidoilik hujumiga otlandilar. Ammor birodarimizning ayoli Fatima singlimiz o'z mablag'lari bilan sotib olib tayyorlagan fidoilik mashinasini mingan holda dushmanlarning uchuvchilarini tashiydigan avtobusga qarata haydadi. Bir necha soniyalardan so'ng ro'baro bo'lmoqchi bo'lgan Robbimiz huzuri tomon shoshilgancha gazni bosdi. Kofirlar o'z o'liklarini tan olishlariga ko'ra 20 taga yaqin bo'lsa-da, portlashning kuchliligidan avtobusdan hech kim salomat chiqolmagan. أترى من لا فإني لم أزل ويكن الصدر ما كان يكن أترى من لا فإني لم أزل ويكن الصدر ما كان الحمد لله أمتك بشارة الأردن بالتسنة آيتشك بقول موفق بلي أبس الله تعالى حمد سنة أبو سنة ma'lumki salibiylar va yahudlar va ularning mardikorlarga qarshi islom ummatining o'g'illari va qizlari elkama-elka jihad maydonida o'tiribdilar alhamdulillah. Xabis salibiylar va badbaxt yahudilar tomonidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam va habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi har xil beodobliklar sodir bo'lyapti. Shu paytda ba'zi musulmonlar agar namoyish o'tkazib g'azablarini ko'rsatayotgan bo'lsalar va ba'zilar faqat quruq gaplari bilan kifoya qilayotgan bo'lsalar, lekin islom ummatining o'g'illari va qizlari jonlarini fido qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning nomusini saqlamoqda alhamdulillah alhamdulillah kobul shaharida chorshanba kunida bitta singlimiz uchuvchilarning mashinasiga fidoilik qilib ularni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi va o'zining aziz jonini berib Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nomusini saqlashga muvaffaq bo'ldi. Alloh taolo shu singlimizning qurbonligini qabul qilsin va ummatning o'g'lonlar va qizlarga yana ham g'ayratga g'ayratini qo'shib bersin. Va shu salibilar va yahudilar bilib alhamdulillah payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zidan keyin erkaklar va qizlarni تشلب كتكنلر وهملر الحمد لله غيرت قلادلر وإن شاء الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين ناموس نسخلش وچون جان لرنا هم في داقلشتن قيت ميتلر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم ترى أبصار دربا آخرا ظن فيه أنسه فيما يظن وخطى الخطوات في غير هدان فإذا طاف الهوى كاد يجن وخطى الخطوات في غير هدان فإذا طاف الهوى كاد يجن كاد ظامئ وسط سرابات الهوى Keling, endi fidoiya shahidamizning dunyo musulmonlarini hijratga chaqirib qilgan murojaatidan bir parchasini tarjima qilmasdan rus tilida tinglaylik. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, братья и сестры. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Видите джихад против язычников своим имуществом, душами и своими языками». Следуя этому хадису, я делаю это обращение и прошу у Аллаха, чтобы посредством этого видео, по его великой милости, хотя бы один брат или хотя бы одна сестра совершили хиджу, вышли на джихад или оказали посильную помощь религии Аллаха. Пусть это будет даже дуа за наших братьев. Всевышний Аллах в Коране сказал, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь Таута. И сегодня мы видим, как ширк обращение к институциям и выдуманным людьми зловонным законом распространился среди нас. Когда суд Таута называется правосудием, и приказы Аллаха отстраняются. И тот, чье сердце еще живо, должен испытать ревность и гневаться за Аллаха, его посланника, его писание, его религию, и не будет молчать. И это будет относиться к джихаду, словом, без которого не может быть джихада против врагов с оружием в руках. Да и как мы можем соглашаться с тем, что кефир учит нас нашей религии, субханаллах? Неужели асхабы, будь они среди нас, соглашались бы на то, что территории, на которых проливалась кровь мусульман, кровь сахабов, перешла в руки каферов, а мусульмане сидели, оба сложа руки, и подчинялись им. И не только подчинялись им, но еще и стремились к дружбе с куфарами, к их расположению, унижаясь перед ними, боясь вызвать хоть капельку гнева с их стороны, забывая о принципах дружбы непричастности в исламе. Скажите, что лучше, жить в унижении под куфром или, взяв в руки оружие, выйти на защиту религии Аллаха, вселяя страх и ужас в сердца кеферов. Но, но пусть никто не думает, что путь джихада услан благоухающими цветами или окружен спокойствием и комфортом. Нет, у Аллахи. Как вы можете отсиживаться в своих домах и наслаждаться этой жизнью, когда наши с вами братья проливают свою кровь на полях сражений, стремясь к лику Аллаха? Как вы можете спокойно есть и пить, когда на джихад выходят уже старики, дети, женщины, когда некоторые наши сестры, без сомнения, решаются на операции по истишхадии. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если человек умер, так и не приняв участие в джихаде и даже не помышлял об этом, то он до самой смерти страдал одним из признаков лицемерия. Разве вас не пугают эти слова? Делайте дуа за наших братьев и сестер, которые ведут джихад на пути Аллаха. Делайте дуа за наших пленных братьев и сестер. И делайте дуа против кеферов, которые осмелились выйти против великого Аллаха, чтобы их жены вдовели, и дети сиротели так же, как вдовеют и сиротеют семьи наших братьев, чтобы слезы их не просыхали, кровь лилась рекой. Senga ham nabiyana, ey ilohim qilmadan qilmagin xor toma chin ahli iymoning ha biz o'z Robbimizni rozi qilish uchun va shahidlarimizning qaslarini olish uchun ham g'alabaga va ham shahodatga tayyormiz inshaalloh Allohim fidoiya va shahida singlimiz Fotimaning shahodatini qabul qil. Jonim beray, yo'lingda qurboning bo'lay. xonim bera jonim bera yo'lingda qurboning bo'lay xonim bera jonim bera yo'lingda qurboning bo'lay bir hayot izzat bilan qudrat va quvvat bilan nomus va iffat bilan mahbub musulmoning bo'lay bir hayot izzat bilan qudratu quvvat bilan nomusu iffat bilan mahbub musulmoning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay sen o'zing tur men bilan doimo yur men bilan dushmaning ur men bilan qilich va qalqoning bo'lay sen o'zing tur men bilan doimo yur men bilan dushmaning ur men bilan qilich va qalqoning bo'lay qonim beray jonim beray qurboning bo'lay qonim bera jonim bera yo'lingda qurboning bo'lay qonim bera jonim bera yo'lingda qurboning bo'lay kofir rasildan qilma past quvvatli qalbing hamda dast hatto g'aning qilsin havas dahshatli furqoning bo'lay kofir rasildan qilma past quvvatli qalb hamda dast hatto g'anim qilsin havas dahshat furqoning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay og'ir sinovlarga qo'yma fitna aldovlarga qo'yma kuni mankovlarga qo'yma diningga posponing bo'lay og'ir sinovlarga qo'yma fitna qo'yma kuni mankovlarga qo'yma diningga posponing bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay qonim beray jonim beray yo'lingda qurboning bo'lay Xonim beray, jonim beray, yo'lingda qurboning bo'lay. Xonim beray, jonim beray, yo'lingda qurboning bo'lay. Xonim beray, jonim beray, yo'lingda qurboning bo'lay. Xonim beray, jonim beray, yo'lingda qurboning bo'lay. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda dunyo xabarlarini jamoatimiz qilgan yangiliklardan boshlaymiz afg'onistonning kobul shahrida jamoatimiz a'zosi bo'lgan singlimiz chet ellik harbiy uchuvchilar kelayotgan mikroavtobusga fidoilik qildi Kofirlarning e'tirof etishicha, bu fidoilik amaliyotida kofirlardan 18 kishi jahannamga ravona bo'lgan. Alloh bu singlimiz qurbonligini qabul qilsin. Pokiston Janubiy Vaziristonning Shaktu mintaqasida murtad askarlar yangi sangar qurgan. Harakatimiz mujohidi snayper qurolidan bir askarni otib o'ldirgan. Qolgan askarlar esa o'limdan qo'rqqanligidan yangi sangarni tashlab qochgan. Peshavar shahri Bu yerda ham murtad hukumat uchuvchilarining avtobusiga fidoilik amaliyoti uyushtirilgan. Avtobusda 31 kishi bo'lgan. Natijada 8 tasi o'lgan va 23 tasi yarador bo'lgan. Afg'oniston xabarlari. Taliban notig'i Zabihulloh Mujohidning ta'kidlashicha, Vardak viloyatining Saidobod tumanida Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy karvoniga hujum qilingan. 9 ta askar hamda 13 ta og'ir yuk tashuvchi mashinalar yo'q qilingan. 1 soatga cho'zilgan bu amaliyotda mujohidlar hech qanday talofat ko'rmaganlar. Alhamdulillah. Shunga o'xshash amaliyotlardan yana biri Faroh viloyatining Bakva tumanida bo'lib o'tdi. Qandog'ar Gerat yo'nalishida ketayotgan NATOning harbiy kolonnasiga mujohidlar hujum qilishgan. 4 ta mashina yaroqsiz holatga kelgan. Kunar viloyatining G'oziobod tumanida mujohidlar 17 ta murtadni o'ldirdilar va bir nechasini yarador qildilar. Zirhli texnikalaridan 3 tasini yakson qilganlar. Helmand viloyatida afg'on murtad askari 2 angli harbiylarini otib o'ldirgan. Helmandda Angliyaning shahzodasi xizmat qilayotgan havo kuchlari joylashgan bazaga 15 ta Taliban fidoilari kirib, jang qilib, F-16 rusumli jet uchoqlaridan 8 tasini yaroqsiz holatga keltirganlar. Bir necha yoqilg'i tankerlarini ham portlatishgan. Birodarlarimizning xabariga ko'ra, Angliyaning salohiyatsiz shahzodasi tez uchar uchoqda bombardimon qilib, mujohidlarga jang qanday bo'lishligini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Alhamdulillah, ummatning rijollari yuzma-yuz jang qanday bo'lishligini bu salohiyatsiz shahzodaga tushuntirib qo'yishgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Prins Henry uchun sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketgan. Zobilda bir mujohid harbiy kiyimni kiyib, 4 NATO askarini otib o'ldirgan. Iroq mujohidlar Ummalif viloyatining Rada Nomon ismli generalini qatl qildilar. Avvaliga mujohidlar uning uyini o'rab olib, generalning yashash joyini o'qqa tutganlar. Uydan qochib chiqqan general otib o'ldirilgan. Iroqning Kirkuk viloyatida shu joyning murtad qo'mondoni bo'lgan Abbos Mahdi o'ldirilgan. Iroqning Falluja shahrida terrorizm bilan kurashish boshqarmasi boshlig'ining o'g'li o'z uyida o'ldirib ketilgan. Falastin Misr Falastin chegarasidagi Rafa shahrida Isroil harbiylari bombardimoni natijasida 2 kishi vafot bo'lgan, yana 1 kishi yarador bo'lgan. Suriya Bashar Asad hukumatiga qarshi bo'lgan guruhlar hukumat askarlariga bir necha kun qattiq janglar olib borishgan. Janglar natijasida Turkiya Suriya chegarasidagi 3-chi posta qo'lga kiritilgan. Suriyaning poytaxti Dimashqda hukumatning qattiq bombardimoni va janglari sabab mujohidlar mujohidlar Dimashq atrofidagi bir necha mintaqalarni tashlab chiqishgan. Somali ash shabab mujohidlari Kenya hukumatining harbiy vertolyotlaridan 3 tasini urib tushirganlar. Vertolyotlardan biri Afmadao shahrida urilgan bo'lsa, qolgan ikkisi Mido shahrida qulatildi. Hozirda Samalining Afmadao shahri to'liq fath qilinib, mujohidlar boshqaruviga o'tgan. O'tgan juma dasturimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Amerika Qo'shma Shtatlarida film qilib ishlangani haqida xabar bergan edik. Amerikada ishlangan bu hayosiz film internet olamida keng tarqalib, musulmonlarning g'azablanishiga sabab bo'lgan. Saudi Arabistonidan boshqa barcha arab davlatlarining Amerika elchixonalari oldida namoyishlar o'tkazilgan. Amerika prezidenti Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmon davlatlaridagi elchixonalarini hushyorlikka chaqirgan va ko'pgina elchixonalar faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Avstraliya poytaxti Sidneyda mingga yaqin musulmonlar ko'chalarda namoyishga chiqib, Amerika bizning payg'ambarimizni haqorat qilmoqda. Amerikaga o'lim shiori ostida Avstraliyaning qurollangan politsiyasiga va AQSh elchixonasiga hujum qilganlar. Fransiyada ham musulmonlar bu o'ta hayosiz filmdan g'azabga kelib, namoyishga chiqishgan. Musulmonlar va politsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lib, 4 politsiya xizmatchilari yaralangan. Amerika davlatining qilgan bu qabihligiga qo'shimcha qilib, Fransiya kofirlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Fransiya gazetalarida karikaturalarini chiqargan. Musulmonlar yana namoyishga chiqishgan. Fransiya hukumatı namoyishlar bilan qarshilik qilayotgan musulmonlarga biz qadriyatlarimizdan hisoblanmish so'z erkinligini himoya qilamiz deb javob bergan. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'ylab notinchliklar tarqalgan. Misr poytaxti Qohirada ham anti-Amerika namoyishlari bo'lib o'tdi. Misr politsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi yaqinida 500 ga yaqin namoyishchilarga qarata ko'z yoshlatuvchi gaz qo'llagan. Misr prezidenti Muhammad Mursi musulmonlarga namoyish qilishga qarshi emasligini bildirgan. Sharti namoyish Misrdagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi oldida bo'lmasa bas degan. Chunki bu filmga Amerika elchilarini hech qanday aloqasi yo'qligini aytib o'tgan. Shunday namoyishlar Liviya, Tunis, Marokash va Yamanga qadar tarqagan. O'rta Osiyo mamlakatlaridan Afg'onistonning Nangarhor, Xo'z va boshqa viloyatlarda ham namoyish o'tkazilgan. Kobulda xalq namoyish qilib, Amerika elchixonasiga qarab yo'l olishgan. Afg'on polislari namoyishchilarni yo'lini to'sgan. G'azablangan xalq va polis o'rtasida to'qnashuv ro'y berib, 20 ta polis yaralangan. Kobul shahrining katta polis mulozimi ana shu to'qnashuvda yarador bo'lgan. Qirg'iziston parlament deputati Arnamis partiyasi a'zosi Tursunbay Bakirning aytishicha, Qirg'iziston jamiyatida ham Amerikada ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmidan norozi bo'lganlar chiqqan. Qirg'iziston hukumati esa AQShda ishlangan musulmonlar gunohsizligi filmini fitna deb baholagan. bu filmni mamlakat ichida tarqatilishini taqiqlashni talab qilgan. Bishkekdagi Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi oldida norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Tuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida islom va musulmonlarga qarshi tashkilotlar Nyu-York shahrida va yana bir necha shtatlarda chiqishlar va namoyishlar o'tkazishgan. Ular bu namoyish va yig'ilishlarda jihodga qarshi Isroil va yahudiylarni qo'llab-quvvatlash kerak degan fikrni olg'a surishgan. Bu yig'ilish va namoyishlarda musulmonlarni yavvoyi, vahshiy deya haqoratli so'zlar ishlatishgan. Hozirda g'arb mamlakatlarida o'z aholisini musulmonlarga qarshi fikriy tayyorlashga qattiq kirishishgan. Jismoniy jangdan oldin aholini fikriy tayyorlash kerak. Shu ish g'arb mamlakatlarida keng yo'lga qo'yilmoqda. Hozirgina aloqa vositasi yordamida Studiyamizga yangi xabar keldi. Janubiy Vaziristonning Shovul mintaqasidagi mana harbiy bazasi muhojir va ansorlar birgaligida Alloh izni bilan fath etilgan. Bu harbiy bazada 500 ga yaqin murtad askarlar bo'lgan. Tayyorgarlik ko'rgan mujohidlarimizning rejalaridan xabar topgan murtad askarlar mujohidlar harbiy bazaga yetib kelishlaridan oldin qochib ketganlar. Murtad askarlar o'z ortlarida ko'pgina g'animatlar qoldirib ketganlar. Alhamdulillah. Kofirlarning qalblariga qo'rquv soladigan Robbimizga hamd sanolar bo'lsin va shunday amaliyotlarni ko'paytirgan holda Allohga shukr qilishlikni nasib qilsin. Ushbu xabarlar bilan jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. بعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهدف أكابابيل تخرق بالرعب جدارا